чорне дзеркало ночі розбив тихий сплеск сяючих рук. Стаю під густий дощ твого волосся, що повільно тече поміж двох берегів білих грудей. Відчуваю гарячий вітер спраглих губ, на яких пломеніючи, сходить світанок цілунка.